นะโมสาะวะโตนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นะรตซึ่งเป็นผู้กลจากิเลสสมมาสั สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราหะตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัะ ตรัสรู้จอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะปะกวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อาราหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์